agertu dau jaunak, nazioen aurrean, beragandiko garaipena. Kanta jaunari kantu barria, egin zarrigarriak egin ditu eta, garaipena emondeutzo bere eskumea bere beso santuak. Agertu dau jaunak, nazinoen aurrean, beragandiko garaipena. Bere garaipena ezagutu azo dau jaunak, Beze salvamen egintza gertu nazinoen aurrean, ez dauaztu bere maitasuna, Israel herriari deutxon leialetasuna. Munduko bazter guztiek ikusi dabe, gure jainkoaren garaipena, egin irrintzi jaunari lurrosoa, egin pozoio eta kanto jo soñua. Gertudau jaunak, nazioen aurrean, bera gandiko garaipen.